Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ Սունգայիթյան ցեղասպանություն։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Անշուշտ միայն ափսոսանքի զգացումով կարող ենք արձանագրել, որ առ այսօր էլ 31 տարի անց միջազգային համրությունն իր աբանական գնահատական չի տվել 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ին Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների դեմ իրագործված զանգվածային ջարդերին ու կոտորածներին եւ այդ վայրագությունները միանշանակ չի որակել որպես հայ ժողովրդի մի հոց հատվածի նկատմամբ ցեղասպանության ակտ իսկ ավելի լայն ընդգրկմամբ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն Ասենք ինչու նեղանանք օտարների նման պահվածքից, եթե մենք ինքներս անգամ հավուր, պատշաճի, հետևական չենք մեր ազգակիցների ապրած այդ ողբերգության իրավական գնահատման հարցում։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի ազգային ժողովը Սոնգայեթյան Արյունահեղության 31-ի կապակցությամբ անցյալ տարվա փետրվարի 28-ին ընդունած իր հայտարարության մեջ սահմանափակվել է ընդամենը այդ իրադարձությունների դատապարտմամբ դրանք որակելով որպես Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ծրագրավորված ու կազմակերպված ոչռագործություն հայ ժողովրդին իր բնորանից դուրս մղման ու ոչնչացման ադրբեջանական հետևական քաղաքականության եւս մեկ դրսեւորում Միևնույն ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովը հայտարարության մեջ կոչ է արել խորհրդարաններին եւ խորհրդարանական վեհաժողովներին, միջազգային կազմակերպություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներին դատապարտել խաղաղ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած եւ շարունակվող ոճրագործությունները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները։ Սակայն, ավաղ, հայտարարության մեջ նույնիսկ խոշորացույցի օգնությամբ հազիվ թե հնարավոր լինի հայտնաբերել ցեղասպանություն իրավաբանական եզրույթը։ Կարելի է հասկանալ այդպես. դա միայն զանգվածային ոճրագործություն էր, բայց ոչ երբեք մեկ առանձին ազգային հանրության նկատմամբ պետականորեն կազմակերպված եւ իրագործված ցեղասպանության ակտ։ Այդ իրավաբանական թերասացությանը գրեթե նույնությամբ կարելի է ականատես լինել նաեւ Արցախի ազգային ժողովի հայտարարության մեջ, որը դարձյալ անցյալ տարի փետրվարի վերջերին ընդունվել է Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակչության կոտորացի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ասացի գրեթե նույնությամբ, որևէտեղ այս անգամ Ի տարբերություն Երևանում ընդունված հայտարարության, այնուամենայնիվ, բարեբախտաբար երկու անգամ արձանագրվում է ցեղասպանություն արտահայտությունը։ Առաջին դեպքում խորհրդարանի հավաստմամբ պաշտոնական Բաքուն ցայսօր շարունակում է լինել ցեղասպանության քաղաքականության կռողը բառակապակցության մեջ։ Իսկ երկրորդում կոչ է արվում խորհրդարանական կառույցներին, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, Սումգայիթի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի ու կոտորածի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ մշակությամբ դատապարտել Բաքվի կողմից ադրբեջանահայության դեմ իրագործված ցեղասպանական ակտերը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի սեփական դիրքորոշմանը, ապա, ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, ազգային ժողովը դատապարտում է խտրականության, այլայդյացության եւ անհանդուրժողականության ցանկացած դրսեւորում։ Ընդամենը այսքանը, ոչ ավելին, այսինքն երկու հայտարարության մեջ էլ կամա թե ակամա անտեսվել կամ անուշադրության են մատնվել բուն զանգվածային ոչրագործության հստակ ու սպառիչ բնորոշումը ցեղասպանություն իրավաբանական ձևակերպմամբ Այլապես ինչու ժամանակին մենք վրթովում էինք, որ խորհրդային իշխանությունները Սունգայիթյան իրադարձությունները որակում էին ոչ այլ կերպ, քան զանգվածային անկարգությունները։ Այլապես ինչու դարձյալ վրթովում ենք, որ Միացյալ Նահանգների իրար հաջորդող նախագահները հետևողականորեն եղերն են որակում անցած դարաշրջին Օսմանյան Թուրքիայում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը եւ որ աշխարհի երկրների գերակշիռ մեծամասնությունն առ այսօր հապաղում է այդ որբերությունը ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Թեկուզ եւ ակնհայտ են Սումգայիթյան իրադարձությունների իրավական գնահատման ու դատապարտման միջազգայինորեն համընդունելի բոլոր ցուցիչները։ Առավել եւս որ ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն միավորված ազգերի կազմակերպության 1948 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայում սահմանվում է իբր որևէ ազգային, կրոնական կամ էթնիկ խմբի մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ մտադրված համակարգված ոչնչացում։ Այն, ինչ Ադրբեջանի հայ ազգաբնակության նկատմամբ փաստորեն իրագործվել է ընդհանուր առմամբ 19 1988-1990 թվականներին եւ ի մասնավորի 1988 թվականի փետրվարի վերջերին Սումգայի քաղաքում։ Ինչպես տարիներ առաջ միանգամայն իրավացիորեն նշել է Երևանի պետհամալսարանի դասախոս պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը, մեջբուրում եմ. Եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը, մենք չէինք ունենա Սումգայիթյան ողբերգությունը։ Իսկ եթե դատապարտվեր Սումգայիթյան ողբերգությունը, մենք չէինք ունենա Բաքվի եւ Մարաղայի հայերի ջարդերը։ Պետք է հասկանանք նաեւ, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ եւ դատապարտմամբ է պայմանավորված Սումգայիթյան ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը մեջբերման ավարտը։ Այնպես որ ընդունենք նաև մեր հայերիս մեղքի բաժինը, որ միջազգային հանրությունը Սումգայիթի ворշագործություն առ այսօր չի ճանաչել որպես ցեղասպանության ակտ։ Իդեպ հայմատության համար նշեմ, որ ադրբեջանական իշխանությունները բավական աշխատանք են տարել այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ եւ ինչպես հայտնում է Ադրբեջանի նահագահի օգնական Ալի Հասանովը, Ազերթաջ պետական լրատվական գործակալության կայքեջում հրապարակված իր հոդվածում, այն արդեն ճանաչել են աշխարհի 10 պետություն, մի շարք միջազգային կառույցներ, Միացյալ Նահանգների ավելի քան 20 նահանգ թե ինչպես, ինչ խողովակներով ու միջոցներով դիվանագիտական, ադրբեջանական լվացքատան, նավտադոլարային, խավիարային եւ այլն էական պետական չէ։ Կարևորն այն է, որ ճանաչել ու կարողացել են ներիշխանական գզվորտոցների արյունալի հետևանքները գլխիվայր շուրջ տալ ու ներկայացնել որպես հայերի կողմից կատարված ցեղասպանություն, այսինքն մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ինչ վերաբերում է Սումգայիթյան ժարդերի միջազգային արձագանքներին, ապա այդ առնչությամբ նույնպես իհարկե ժամանակին ընդունվել են դատապարտման բանաձևեր, մասնավորապես Եվրախորհրդարանի, Միացյալ Նահանգների Սենատի, Արգենտինայի խորհրդարանի կողմից։ Այո, աշխարհի հանրությունը ցնցված էր Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային ժարդերի վայրագությամբ ու դաժանությամբ, ժարդեր, որ Մոլերրանդ խառնամբոխն իրականացրել է ադրբեջանական իշխանությունների փաստացի աջակցությամբ եւ խորհրդային միության ղեկավարության թողտվությամբ, երկու դեպքում էլ հանցավոր ու դատապարտելի։ Սակայն ընդունված փաստաթղթերում արձանագրված են ընդամենը ոչրագործության իրողությունները եւ դրանց դատապարտում, բայց ոչ դրանց իրավաբանական գնահատականները։ Շունգայթյան նախճիրը փաստորեն մարմնավորել է ամբողջ խորհրդային շրջանում ադրբեջանական իշխանությունների վարած հայատյաց քաղաքականությունը։ Ընդ որում դա ադրբեջանի իշխանությունների եւ խորհրդային կենտրոնի դաժան հակադարձումն էր Արցախի հայությանը։ Ի պատասխան Հայաստանի հետ վերամիավորվելու նրա օրինական կամքի արտահայտության ու պահանջի Բազմազգ Սումգայիթում հայերի զանգվածային ջարդերի նպատակն է խափանել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հնարավոր հայանպաստ լուծումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ահաբեկել նոր արյունահեղություններով ու ստիպել հրաժարվելու ազգային ազգագրական շարժումից։ Ինչ խոսք, պատահական չէր այդ արյունելի դեպքերից օրեր առաջ ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Կատուսևի հերոստատեսային սադրիչ հայտարարությունն առայն, թե իբր Ասկերանի մերզակայքում հայերի եւ աղդամցների միջև տեղի ունեցած ընդհարումների ընթացքում երկու ադրբեջանցի է սպանվել ընդ որում ակնհայտ հասկացնել էր տրվում, թե այդ ադրբեջանցիներին հայերն են սպանել։ Թեկուզ հետագայում պարզվել է, որ բանն այդպես չէր։ Սպանություններն ադրբեջանական ամբոխի ներքին գզորտոցի արդյունք էր, կամ պարզապես պետք էր արյուն թափել, որպեսզի այնուհետև արյա մեղքը վերագրվի հայերին։ Պատահական չէր նաև, որ խորհրդային զորքերը Սումգայիթ մտցվեցին 3 օր ուշացումով՝ փետրվարի 20-ին, ինչպես որ Բաքվի ջարդերի պարագայում մեկ շաբաթ ուշացումով էր։ Սակայն այդ օրը եւս շարունակվել են բռնարարքներն ու սպանությունները։ Բանակը զենք կիրառելու հրաման չէր ստացել, ուստի եւ չի օգնել հայերին։ Միայն նույն 29-ի երեկոյան է, որ ստանալով համապատասխան հրամանը, բանակը դիմել է վճռական գործողությունների ու կասեցրել հետագա ջարդերը։ Ինչ վերաբերում է ջարդերի կազմակերպիչների եւ անմիջական մասնակիցների բացահայտմանն ու նրանց քրեական պատասխանության ենթարկելու խնդրին, ապա ուշագրավ է, որ խորհրդային իշխանությունները հատուկ դիտավորությամբ բոլոր հանցագործությունները մեկ ընդհանուր գործի մեջ ներառելու փոխարեն դրանք մասնատել էին մի քանի մասերի դատավարություններն իրականացնելով միության տարբեր քաղաքների դատարաններում։ Ընդ որում Դատավարությունների ընթացքում տեղի էին ունենում դատական ընթացակարգի եւ դժասերի իրավունքների կոպիտ խախտումներ։ Իսկ հա հարուցված շատ գործեր ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կարճվել են եւ հանցագործների մեծ մասն ազատ է արձակվել։ Վարչագործությունը պաշտոնապես չի դատապարտվել, անգամ ցավակցություն չի հայտնել անմեղ զոհերի հարազատներին։ Չի բացահայտվել ջարդերի եւ ոչ մի կազմակերպիչ։ Նրանցից շատերը հետագայում առաջ քաշվեցին իրենց պաշտոններում, իսկ ոմանք այսօր էլ Ադրբեջանում զբաղեցնում են պետական բարձր պաշտոններ։ Իսկ ահա ջարդարանից պատասխանության է ենթարկվել ընդամենը 94 մարդ, եւ նրանցից միայն մեկի նկատմամբ է մահապատժի դատավճիռ կայացվել, այն էլ առ այսօր հայտնի չէ, իրագործվել է թե ոչ։ Մնացածներին ներկայացվել են սպանությունների, բռնաբարությունների, ջարդերի եւ այլ մեղադրանքներ, ընդորում առանց բացառության բոլոր դեպքերում հանցագործության հիմնավորումն անվանվել է խոդեգանական դրդապատճառ։ Հայկական կողմի տրամադրության եղած փաստաթղթերը հաստատում են, որ Սումգայիթյան ցեղասպանությունը կազմակերպված է եղել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ու կրկնում եմ Կրեմլի հանցավոր թողտվությամբ եւ չի եղել մի խումբ խոլիգանների արարք ինչպես այդ արյունալի իրադարձությունից անմիջապես հետո սկսեցին ներկայացնել Բաքուն ու Մոսկվան։ Ավելին խորհրդային ղեկավարությունը շտապեց արգել դնել Սումգայի թեմայի վրա, այլ կերպ ասած քողարկվեց տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, իսկ նրա կազմակերպիչները պարտակվեցին պաշտոնական մակարդակով։ Այս նողկալի տրամաբանության արդյունք է, որ ԽՍՀՄ լուսավորության նախարարությունը ջարդերից ընդամենը մի քանի ամիս անց փոխանցի կարմիր դրոշ շնորհեց Սումգայիթի իշխանություններին իբր թե մտաղ սերնդի ճիշտ դաստիարակության գործում ցուցաբերած երանդուն ջանքերի համար։ Նման դեպքում է երևի թե ընդունված ասել, ահա քեզ եւ ճակատագրի հեգնանք։ Սումգայիթյան ցեղասպանության զոհերի ճշգրիտ թիվ բարձված չէ, Ադրբեջանի դատախազության տրամադրած տվյալների հիման վրա ԽՍՀՄ դատախազությունը հայտարարել է, որ Սումգայիթում զոհվել է հայ ազգության 26 քաղաքացի, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով, Ցեղասպանության ենթարկվածների թիվը հասնում է 1000-ի, որոնց աճյունները մինչև օրս էլ հայտնաբերվում են Սումգայիթի արվարձաններում նոր շինարարություն կատարելիս։ Մասնավորապես բրիտանացի հետազոտող Թոմ Դեվալը իր Սև այգի խաղաղության եւ պատերազմի արանքում գրքում գրել է. «Միջբերումը Եթե ուշադրություն դարձնենք մահվան մասին տրված բժշկական վկայանների գրանցման համարներին, ապա կտեսնենք, որ այդ օրերին դիահերձարաններում գրանցված է եղել Արնո առնվազն 115 դիակ։ Իսկ բնական մահերի նման քանակությունը բացառվում է թեկուզ այն պատճառով, որ նախորդ երկու ամիսներին գրանցվել է ոչ ավելի քան 72 մահ մեջբերման ավարտը։ Միևնույն ժամանակ ըստ ադրբեջանցի ակադեմիկոս Մոլերնանդ Հայատյաց Զիա Բունյաթովի Սումգայիթում 700 հայ է զոհվել, Բաքվում 9000 թե որքանով է դա ստույգ, այսօր դժվար է ասել։ Կազի ինչպես Սումգայիթի, այնպես էլ Բաքվի ջարդերի հետևանքով մահացության փաստերը 7 կողպիկի տակ են պահվում Ադրբեջանի արխիվներում։ Առավել եւս, որ նահատակվածների դիակներ շուտապույտ ցրել էին տարբեր բնակավայրերի դիարաններում, իսկ հետագայում գիշերները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 նշում իր «Խռովահույզ Ղարաբաղ» փաստավավերագրական գրքում, նշելով, որ Սումգայիթում սպանված հայերի թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում։ Սա նշանակում է, որ Բունյաթոյի բերած թվերը ամենայն հավանականությամբ մոտ են իրականությանը։ Մենք հայերս անկասկած ամեն պատեհ պահի խոնարհվում ենք Սումգայի թում, ինչպես նաև Ադրբեջանի այլ վայրերում գազազած ամբողջի զոհ դարձած մեր անմեղ հայրենակիցների հիշատակի արժե։ Բայց համոզված եմ, չպետք է համանապակվենք նահատակների հիշատակին սոսկ հարգանքի турքի մատուցման ամենատարբեր արարողություններով։ Մենք պետականակիր ժողովուրդ ենք ու որպես վայելը արժանապատիվ ժողովրդին պետք է օգտագործենք մեր ունեցած պետական ու հանրային լծակները աշխարհին լիարժեք ցուցանելու համար մեր ժողովրդի մի հոց հատվածի ապրած ողբերգության ողջ ճշմարտությունը։ Մենք ինքներս պետք է առաջինը ճանաչենք ու գնահատենք Սումգայիթյան եղերնը որպես 20-րդ դարավերջին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության ակտ, որբիզի իրավունք ունենանք ակնկալելու մնացյալ աշխարհի համարժեք ընթառաջ քայլը մեր ցավին։ Այլապես հազիվ թե մեր ներկա սերունդները ել չեմ խոսում գալիք սերունդների մասին, ի զորու լինեն լուծելու այս համազգային խնդիրը։ Աշխարհն անընդհատ փոփոխվում է, իսկ պատմության փոշին շարունակաբար ծածկում անտեսանելի է դարձնում անցյալի էջերը, այնպես որ հիշենք ու քանի դեռ ուշ չէ, նաև պահանջենք։